بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في بها حبل من مسد به نام خداوند بخشنده بخشایشگر بریده باد هر دو دست لحب و مرگ بر او باد هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید و به زودی وارد آتشی شعله بر و پر لهیب می شود و نیز همسرش در حالی که هیزم کش دوزخ است و در گردنش تنابی است از لیف خرما